Բարևձեզ ռադիոսով բարեկամներ։ Անցած շաբաթ Ադրբեջանը շարունակել է իր վայրագործողությունները, կոպտորեն խախտելով հրադադարի ռեժիմը, որի արդյունքում հայկական կողմից եւ Արցախում եւ Հայաստանում զոհեր են եղել։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողովի 6-րդ նիստի օրակարգի հարցերի քննարկման անցնելուց առաջ անդրադարձել է սեպտեմբերի 24-ից սկսած Ադրբեջանի կողմից հրադադարի կոպիտ խախտման դեպքերին։ Նախագահը նշել է, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 70-րդ նստաշրջանի նախորդին եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հերթական խաղաղարար ջանքերի ընթացքում Ադրբեջանն ամբողջ աշխարհի աչքի առջև իր անպատժելիությանը վստահ միջազգային բազմաթիվ դերակատարների կողմից հակամարտության մեջ ներգրավված կողմերի գործողությունների միջև հավասարության նշան դնելու պրակտիկայից ողջևորված հերթական անգամ լկտիաբար խախտեց հրադադարի պահպանման իրիսկ ստանձնած պարտավորությունները Հրադադարի խախտման արդյունքում ցավալի կորուստներ ունեցանք։ Զոհվեցին 4 հայ երիտասարդներ, սեփական հայրենիքի անդորը հսկող մեր զինվորները։ Զինվորներ, ովքեր անմիջական վտանգից շատ հեռու էին եւ առաջին գծից 5 կիլոմետր հեռավորության վրա զբաղված էին իրենց առօրյա գործունեությամբ։ Իսկ մեկ օր առաջ էլ իրենց տանը, իրենց այգում, իրենց սիրելիների աչքի առջև զոհվեցին խաղաղ աշխատանքով իրենց ընտանիքի հոգսերը հոգացող երեք կին՝ մայր, քույր, դուստր։ Նրանք զոհվեցին, որովհետև մի ամբողջ աշխարհ չի կարողանում Ադրբեջանին հասկացնել, որ մարդկային կյանքի, արիան, զրկանքների ու կտանքների, սեփական քաղաքացիների ձայնը բանտերում խեղդելու ճանապարհը չի տանում դեպի խաղաղություն, չի տանում դեպի բարօրություն, չի տանում դեպի կայունություն եւ անվտանգություն ինչպես բազմից սապացուցել է մարդկության ժամանակակից պատմությունը, Ադրբեջանի իշխանությունների որթեգրած ուղին, մարդկության դեմ հանցագործությունների ուղին կամ հասցնում է միջազգային պատժի կամ տանում է դեպի համբերության բաժակը մինչև վերջ լծված սեփական ժողովրդի կանգնեցրած կարապնարան նշել է Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի ղեկավարի խոսքով հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղուց շեղվելով Ադրբեջանն օրորի շեղվում է նաև միջազգային իրավունքի այլ սկզբունքների ճանապարհից։ Օր օրի Ադրբեջանի հանցագործ ռեժիմն ավելի ու ավելի է խրվում մարդկության դեմ հանցագործությունների ճահիճը։ Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ քաղաքակիրթ աշխարհի օրենքը կոչ է անում մարդկությանը վերջ դնել մարդկության հանդեպ հանցագործությունների անպատժելիությանը։ Հայաստանը հաստատակամ է այս խնդրում եւ հետեւողականորեն բացահայտելու, հայտնաբերելու եւ հետապնդելու է նման հանցագործությունների յուրաքանչյուր մեղավորի հրաման կատարող շարքայինից մինչև նման հրաման արձակող հրամանատարություն Եթե այլընտրանք չլինի, ուրեմն հենց մենք ենք լինելու մարդկության պատժիչ շուրը այս հանցագործությունները կատարողների նկատմամբ։ Մենք ենք լինելու, քանի դեռ քաղաքակիրթ աշխարհը ավելի գործուն մեխանիզմ չի կարողանում գտնել։ Երբ մենք ասում ենք, որ պատերազմից վախենում ենք, բայց կռվելուց չենք վախենում, դատարկ խոսքեր չեն։ Հայաստանը Իսկ երբ ես ասում եմ Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղը նրա անբաժան մասն է, երկրագնդի ամենառազմականացված տարածքներից են։ Գիտենք, որ դեռ մեր պապերն են ասել, կռվի մեջ փլապ չեն բաժանում։ Եվ պարտադրված հրադադարի ավելի քան 20 տարվա ընթացքում, որը Բաքվի իշխանավորների կամոք այդպես էլ հնարավոր չեղավ վերածել խաղացան մենք ամեն ինչ արել ենք խուսափելու համար նոր արճակատումից։ Այժմ էլ անելու են ու դրա մեջ բաժիշ գործողություններն էլ են մտնում, որպեսզի հակառակորդը չմտածի, թե մարսեց իր լկտի պահվածքը։ Մենք կստիպենք վստահաբար կստիպենք Ադրբեջանի կառավարությանը հաշվետու լինել իր ժողովրդին նրան պատճառած նորանոր տարապանքների համար ընդգծել է Հայաստանի նախագահը Անցած շաբաթ լրացավ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 24-րդ տարեդարձը։ Հայ ժողովրդի պատմության օրացույցում կան էջեր, որոնք գրված են ոսկե տառերով, որոնք մեր ճակատագիրն են դարձել տասնամյակներ, դարերով հազարամյակներ շարունակ։ Դարձել է նաև մեր ազգային կերպարն աշխարհին ներկայացնող անznագրի էջերը ոսկետար հենց այդպիսի նորեջ գրեց մեր ժողովուրդն իր պատմական հիշողությանորացույցում 24 տարի առաջ։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին մի ողջ ժողովուրդ գրեթե միաբերան հայտարարեց իլուր աշխարհի, որ վերստանձնում է սեփական ճակատագիրը տնորինելու բերը, պատասխանատվությունը եւ պատիվը։ Եվ ամեն անգամ, երբ օրացույցային տարին բոլորանուն մնում է ուղիղ 101 օր, մենք վերահաստատում ենք մեր այս ուխտը եւ ելուր աշխարհի հայտարարում մենք այստեղ ենք մենք անսասան ենք ու հաստատակամ մենք ենք մեր ճակատագրի տերը ու մերն է մեր նախնիների ժառանգությունը մենք ենք մեր զավակների անամպ առավոտների երաշխավորն ու մեր ծնողների խաղա մայրամուտի գրավականը ձայնում ենք մեր հայերենով, որով աղոթել ենք քաղաքակրթության արշալույսին եւ որն այսօր հնչում է աշխարհի ամենաբարձր ամբիոններից հնչում է նաև շնորհիվ 24 տարի առաջ մեր ժողովրդի դրսևորած բարձարձակ միասնականության։ Անցած շաբաթ ես շնորհավորական խոսքում ասել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այդ միասնականությունը մեզ ոչ միայն անկախություն պատճառեց, այլև երկուսուկես տասնամյակ շարունակ պայքարի կորով եւ արարելու ողջի տվեց։ Ժամանակի ընդդրած հնարավորությանն ու նրան ներտած մարտահրավերների մեր միանշանակ այդ պատասխանը հաստատություններ ջերտեց պետություն, բանակ, շուկայական տնտեսություն, քաղաքացիական հասարակություն։ Տոնի արխիվ շնորհավորական ուղեզ եղել Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ուղերձում մասնավորապես նշվում է, որ տոնը խորտանշում է ազատ ու անկախ ապրելու հայ ժողովրդի դարավոր կամքն ու վճռականությունը։ Կորցնելով պետականությունը հայ ժողովուրդը հարյուրամյակներ շարունակ ենթարկվել է բազում փորձությունների, դիմակայել ճշնամիների ոտնձգություններին ու կրել ցաներ զրկանքներ։ Սակայն նա երբեք չի հուսալքվել, չի կորցրել ազգային ինքնությունը, հավատն ու լեզուն եւ պահ անգամ չի հրաժարվել իր նպատակներից։ Այդ նպատակներն իրականություն դարձան 1901 թվականին, երբ հայկական հինավոր ցողի վրա վերականգնվեց անկախ պետականությունը։ Դա մեր ժողովրդի փրկության ճանապարհն է հաղթանակների ու ձեռքբերումների կայացման ու ինքնահաստատման ուղին, որը նա անցնում է արժանապատվորեն իր միասնականության ու անսասան ոգու շնորհիվ հաղթահարելով բոլոր դժվարությունները, օր օրի ամրապնդելով ու զորացնելով հայրենի երկիրը ու կերտելով իր հուսալի ապագան։ Տոնի առիթով ուղեր զեղել նաև Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Հայրապետական երորդությունն ու շնորհավորանքը բերելով համայն մեր ժողովրդին ի Հայաստան եւ իսփյուռս աշխարհի անկախության տոնը հրավեր է վերաժևորելով մեր անցած ուղին նոր կորովով ու երանդով հայրենանվեր գործերով շնացնելու մեր երկիրը եւ այս տոնի բանցալի խորտում միշտ նորոգ պահել մեր ուխտը ար հայրենին ունկնդիր աստվածաշնչյան խոսքին թե ամենքս կոչված ենք ազատության եւ սիրով միմյանց ծառայելու մասնավորապես ասված է ամենայն հայոց հայրապետի ուղերձում ՄԱԿ-ի գլխավոր վիայժողովի 70-րդ նստաշրջանի շրջանակներում տեղի կունենա Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահների հանդիպումը։ Թե Կրեմլում եւ թե Սպիտակտանը հաստատել են նման հանդիպման վերաբերյալ վերջնական պայմանավորվածությունը։ Երկու գերտերությունների նախագահների հանդիպումը տեղի կունենա սեպտեմբերի 28-ին։ Այդ օրը թե Վլադիմիր Պուտինը, եթե Բարակ Օբաման ելույթ են ունենալու ՄԱԿ-ի գլխավոր վերաժողովում։ Վերջին անգամ Պուտինն ու Օբաման լիարժեք երկում հանդիպում են ունեցել 2013 թվականի հունիսին Հյուսիսային Իռլանդիայում կայացած մեծ ութնյակի գագաթնաժողովում։ Ուկրաինայի շուրջ ցավալված իրադարձությունների հետևանքով երկկողմ հարաբերությունների սրումից հետո նախագահները եւս երկու անգամ հանդիպել են։ Առաջինը 2014 թվականի հունիսին Նորմանդիայում դաշնակցային զորքերի ջերմման 70-ամյակի նվիրված տոնակատարությունների շրջանակում իսկ երկրորդը 2014 թվականի նոյեմբերին Ասիա խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական խորհրդի գագաթնաժողովում սակայն երկու դեպքերում էլ նախագահները զրուցել են ոտքի վրա եւ առանձին երկու բանակցություններ չեն վարել սպասվում է որ առաջիկա հնարավոր հանդիպման ժամանակ քննարկման գլխավոր թեման Սիրիաներին ելույթ իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարը։ Մինչ Քիշնևի կենտրոնում եվրոինտեգրման կողմնակիցների անժամկետ բողոքի ցույցի մասնակիցների թիվն օրտորե նվազում է, երկրում իշխանապողություն իրականացնելուն են պատրաստվում սոցիալիստները սոցիալիստական կուսակցությունը, որը Մոլդովայի քաղաքական դաշտում ամենառուսամետ քաղաքական ուժն է եւ անվերապահորեն հանդես է գալիս Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու օգտին, հայտարել է ազգային ժողովի արժեվ անժամկետ բողոքի հանրահավաք սկսելու ծրագրերի մասին համաժամանակյա բողոքի ցույցեր են նախատեսված նաև երկրի բոլոր շրջանների վարչակազմերի շենքերի արժեվ Սոցիալիստները պահանջում են նախագահի խորհրդարանի հրաժարականը եւ արտահերտ ընտրությունների անցկացում։ Բացի այդ, նրանք պահանջում են, որ նախագահն այսուհետ ընտրվի ուղղակիորեն ժողովրդի, այլ ոչ թե խորհրդարանի կողմից։ Սեպտեմբերի 27-ը դառնալու է գործող կոռումպացված հակաժողովրդական օլիգարխիկ իշխանության վերջի սկիզբը։ Հայտարել են սոցիալիստները, կոչանելով միանալ յունիոնիստների մոլդովական պետականությունը կործանողների դեմ պայքարին։ Դրատակ նկատի են արվում իշխանության ղեկին գտնվող լիբերալները, որոնք Ռումինիայի հետ վերամիավորման կողմնակից են։ Սոցիալիստներն ահազանգում են, որ Մոլդովայից արտագաղթը աղետալի չափերի է հասել։ Վերջին 10 տարիներին երկրից 1 միլիոնից ավելի մարդ է հեռացել ամբողջ տնտեսությունը, քայքայված է, վտանգված է երկրի չեզոքությունը։ Սոցիալիստական կուսակցությունը 101 ցեղանոց ազգային ժողովում թվով ամենամեծ քաղաքական ուժն է եւ ունի 24 մանդատ, սակայն իզորու չէ միայնակ կառավարություն կազմել։ Այդ իսկ պատճառով իշխանության ռեգին է գտնվում լիբերալ դեմոկրատական երեք քաղաքական կուսակցությունների ձևավորված դաշինքը։ Իշխող Եվրոպամետ դաշինքը մերժում է հրաժարականի բոլոր պահանջները լիբերալ դեմոկրատները պնդում են, թե սոցիալիստների ակտիվացման հետևում կանգնած է Մոսկվան, որը նոր արտահերթ ընտրությունների միջոցով փորձում է իշխանության բերել իրեն ցանկալի քաղաքական ուժի տվյալ դեպքում սոցիալիստական կուսակցության։ Խորհրդարանում իշխող դաշինքի մեջ մտնող լիբերալ կուսակցության նախագահ Միխայել Գիմպուն ասել է, թե ձախերը ցանկանում են իշխանության բերել ռուսամետ նախագահի եւ խորհրդարան Ես ցույլ չեմ տա, որ մեզ մոտ ռուսամետ նախագահ ու խորհրդարան լինեն։ Մենք ցույլ չենք տա, որ մի ակնթարթում Մոլդովայի հանրապետությունը հայտնվի Ռուսաստանի բռան մեջ, ասել է Գիմպոն։ Միաժամանակ սոցիալիստների ակտիվացմանը զուգահեռ Մոսկվան եւս քայլեր է ձեռնարկում նրանց դիրքերն ամրապնդելու ուղղությամբ։ Սեպտեմբերի 21-ից Ռուսաստանը ժամանակավորապես չեղյալ է հայտարարել մոլդովական գյուղատնտեսական ապրանքների ներկրման վրա դրված արգելքը, որը գործում էր 2014 թվականի ամռանից։ Դրանից օգտվելով սոցիալիստներն ազգաբնակչությանը համոզում են, որ դեպի Ռուսաստան կողմնորոշվելու դեպքում սահմանափակումները ոչ միայն կվերանան, այլև Մոլդովան մեծ թվով արտոնություններ կստանա արտարգելքի վերջնական վերացումը ռուսաստանում մոլդովացի աշխատանքային միգրանտների համար արտոնյա պայմանների հնարավոր ստեղծումը ինչպես նաև իշխող դաշինքի ցածր վարկանիշը բարարտող է ստեղծում հնարավոր արտահերտ ընտրություններում սոցիալիստների հաղթանակի համար այդ կերպ մոսկվան հնարավորություն կստանա եվրոինտեգրման առաջամարտիկ մոլդովան կրկին վերադարձնել իր ազդեցության գոտի եւ հասնել վերջինիս անդամակցությանը Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Ստացվում է ըստ լուսաբանների, որ առաջիկայում Մոլդովան վերածվելու է Ռուսաստանի եւ Արեմուտքի դիմակայության նոր օջախի։ Մեջին արևելքում առաջացած ճգնաժամը, որը կարելի է ասել 2003 թվականի Իրաքյան պատերազմի շարունակությունն է, խորացման միտում դրսևորեց 2010 թվականի դեկտեմբերին Թունիսում սկսված արաբական գարուն կոչվող շարժումներից, որոնք աստիճանաբար ճարակեցին Հյուսիսային Աֆրիկայի եւ Միջին Արևելքի երկրները իսկ 2011 թվականին ներմուծեցին նաև Սիրիա, որտեղ ներքին բախումները շարունակվում են առ այսօր։ Անվտանգության հարցերի փորձագետ Մյունխենի անվտանգության համաժողովի նախագահ Վոլֆգանգ Իշինգերը անցած շաբաթ անդրադառնալով դեպի Եվրոպա հաղթականների հոսքին եւ մասնավորապես Սիրիայի ճգնաժամին շեշտել է, որ միջին արևելքը գտնվում է մեծ պայթյունի շեմին, որը 2-3 տասնամյակ տարածաշրջանը խիստ անկայունացնելու է։ Նա Եվրամիությունից պահանջել է որթեգրել առավել գործուն ռազմավարություն եւ մասնակցություն Սիրիայի հարցի կարգավորմանը, որը պետք է ուղեկցվի ռազմական գործողություններով, քանզի Եվրոպայի առ այսօր անգործությունը դրամատիկ հետևանքների է հանգեցրել եւ այդ հակամարտությունն ահեղ դրդյունով այժմ Եվրոպայի դուրն է բախում Նա ընդգծել է Սիրիայում թռիչքազեր գոտի ստեղծելու անհրաժեշտությունը միլիոնավոր փախստականների պաշտպանության համար եւ շեշտել, որ այլապես Եվրամիությունը պետք է պատրաստ լինի հյուրընկալել եւս 100 հազարավոր, անգամ միլիոնավոր փախստականների։ Իրաքի եւ Սիրիայի, ինչպես նաեւ Եմենի մասնատման եւ Միջինարևելքի նոր քարտեզ գծելու հարցը վերջին տարիների քաղաքագիտական եւ վերլուծական շրջանակներում լուրջ քննարկման առարկա է դառնում։ Դեռ 2013 թվականի սեպտեմբերին ամերիկացի վերլուծաբան Ռոբին Ռայթը New York Times-ում միջին արևելքի մասնատումը ըստ կրոնական ու ազգային պատկանելության հավանական էր համարել եւ տարածաշրջանի քաղաքական նոր քարտեզներ ներկայացրել։ Իրաքի մասնատումը թերևս իրականություն է դարձել այդ երկրում քրդական ինքնավարության ձևավորմամբ։ Հատկանշական է, որ Ռայքի գծած ընդհանրյալ քարտեզով Իրաքի սուննիների երկիրն ընդգրկում է նաեւ Սիրիայի սուննիաբնակ շրջանները։ Սիրիայում քրդերի զատ ձևավորվելու է ալավիների երկիրը, որտեղ ընդգրկվելու են նաև քրիստոնյաները։ Այսօր արդեն ԱՄՆ անվտանգության կազմակերպությունների ղեկավարներն են խոսում Սիրիայի եւ Իրաքի մասնատման անխուսափելիությունից։ Թեև նշում են, որ Միացյալ Նահանգները նման նպատակ չի հետապնդում։ Associated Press գործակալությունն անցած շաբաթ հայտնել է, թե Միջին Արևելքի մասնատման մասին ԱՄՆ զինված ուժերի հետախուզական գործակալության պետ գեներալ Վինսենտ Ստյուարտը նշել է, որ Սիրիայում եւ Իրաքում շարունակվող հակամարտությունները հանգելու են այդ երկրների ընդմիշտ մասնատման։ Նա շեշտել է, որ ներկա դրությամբ Սիրիա Սիրիան երկու-երեք մասի է բաժանված, իսկ Իրաքում քրդերի վերադարձ կենտրոնական իշխանության դիրքը թվում է դժվար հավանական նույնիսկ ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչության պետ Ջոն Բեռնանը եւս խոսելով միջին արևելքի ապագայի մասին շեշտել է, թե չնայած այդ երկրները դեռևս պահպանում են իրենց նախկին սահմանները, սակայն իրականում կենտրոնական իշխանությունները չեն վերահսկում դրան։ Բեռնանի քարտիկով ներկա դրությամբ խնդրող առարկա երկրներում բնակչությունը գերադասում է կրոնական ու ցակումնաբանական ինքնությամբ ճանաչվել ստորադասելով տվյալ երկրի քաղաքացիության ինքնությունը։ Նա հայտարել է. «Կարծում եմ, որ առաջիկա 1-2 տասնամյակի ընթացքում միջին արևելքը փոփոխությունների է ենթարկվելու այնպես, որ զգալիորեն տարբերվելու է այսօրվա միջին արևելքից»։ եթերում ընթաց շաբաթ քաղաքական օրագիրն է խոսափողի մոտեր Սերգեյ Գրիգորյանը։ Եթերում կհանդիպենք մեկ ամիս անց։ Ցտեսություն։